Produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, December 2004. Luke, chapter 3. Εν έτη δε πέντε και δεκάτο της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσαρος, ηγεμονεύοντος Πόντσιο Πιλάτο της Ιουδαίας, και τετραρχούντος της Γαλιλαίας Ηρώδου, Φιλίππου δε του αδελφού αυτού τετραρχούντος της Ιτουρέας και τραχονίτιδος κόρας, και Λυσανίου της Αβιλίνης τετραρχούντος, επί αρχιερέως Άννα και Κεάφα, genetorimate iuepiuaninton Zacariuvion Tierimo, Ke iltenis tenis pericoron tu Giordano, kirison baptisma metania sis afesina martion. Os viblo bibliologon Iseu, tu profitu, fonivo ontos sentierimo, et ti te tinodon Kiriu, et ti aspititas tribus abtu, πασαφάραγς πληρωτήσετε, και παν όρος και βουνός ταπεινωτήσετε, και έστε τα σκυλιά εις και τραχίε εις οδούς και όψετε πασασάρξ το σωτήριον του Θεού. Έλεγενον της επορευόμενης οκλής βαπτιστίνε υπαπτού, γεννήματα εκείνον, της υπέδειξεν ημίν φυγήν από της μελουσής οργής, ποιήσατε ούν καρπούς αξίους της μετανοίας, και μη άρξεις τη λέγειν αυτής πατέρα έχομεν τον Αβραάμ. γαριμένο ότι δύναται ότι ως εκ των λίτων τούτων εγείρε τέκνα το Αβραάμ. Ήδη δε και η αξίνη προς την ρίζαν των δέντρων κοίται. Πάνουν δέντρων μη ποιον καρπών καλών, εγκόπτεται και εις πύρ βάλεται. Και επιρώτων αυτών οι όκλοι λέγοντες, «Τίον ποιήσομεν» αποκριτής και έλεγεν αυτής, «Ο έχων διοκοιτώνας, μεταδότο το μη έχοντι» que oichon βρώματα, ομοιός ποιήτου. Ήλτον δε κετελόν ευαπτιστήνε και είπαν προς αυτόν, «Δε δάσκαλε, τι ποιήσομεν» οδε είπεν προς αυτούς, «Μη δεν πλέον παρά το διατεταγμένον ημίν πράσετε». Επιρώτων δε αυτόν και στρατευόμενοι λέγοντες, «Τι ποιήσομεν και εμείς» και είπεν αυτοίς, «Μη δεν να διασύσετε, μη δε συκοφαντήσετε και αρκίστε της οψονίης ημών» prosto conteste tu lau, che dialogizomenon pantonentes cardies apton peritu Ioannu, mi poti aptos io Christos, apecrinato legon passino Ioannis, egomen idati vaptizo imas, ercete deo ischiroteros mu, uc imicanos liseton imantaton ipodimaton avtu, aptos imas vaptisien pnevmatia Gio Kepiri, Ουτοπτίον εν τη κυρία αυτού διακατάρει την αλώνα αυτού, και συναγαγήν των σύτων εις την αποτήκην αυτού, τότε ακυρών κατακάψει πυριας βέστο. πολλαμένων και ετέρα παρακαλών, το των λαών. Ο δε Ρώδης ο τετράρχης, ελεγχόμενος είπα αυτού περί ροδιάδος της γυναικός του αδελφού αυτού και περί πάντων όν επίσεν πονηρών ο Ηρώδης, προσέτηκεν και τούτο επιπάσιν. Κατέκλυσεν τον Ιωάννην εν φυλακή, Εγένετο δε εν το βαπτιστίνε απάντα των λαών και Ιησού βαπτιστέντος και προσεκομένου ανιοκτίνει τον ουρανόν και καταβίνει το πνεύμα το Άγιον σωματικό ήδη ως περιστεράν επ' αυτόν και φωνήν εξ ουρανού γενέστε «Σύ ο βιός μου ο αγαπητός εν σύ ευδοκίσα». Και αυτός είναι Ιησούς αρκομένος ως σύ ετών τριάκοντα, ον βιός ως το Ιωσήφ, του Ήλι, του Ματάτ, του Λεβί, του Μελχι, του Ιανέ, του Ιωσήφ, του Ματατίου, του Αμός, του Ναούμ, του Εσλί, του Ναγκέ, του Μαάτ, του Ματατίου, του Σεμεΐν, του Ιωσήχ, του Ιωδά, του Ιωανάν, του Ρισά, του Ζωροβάβελ, του Σαλατίλ, του Νιρί, του Μελχι, του Αντί, του Κοσάμ, του Ελμαδάμ, του Ιρ, του Ισού, του Ελιέζερ, του Ιωρίμ, του Ματάτ, του Λεβί, του Σιμεών, του Ιούδα, του Ιωσήφ, του Ιωνάμ, του Ελιακίμ, του Μελιά, του Μενά, του Ματατά, του Νατάμ, του Δαβίδ, του Ιεσέ, του Ιωβήδ, του Βοός, του Σαλά, του Νάσον, του Αρμίν, του Αρνί, του Εσρών, του Φαρές, του Ιούδα, του Ιακώβ, του Ισάκ, του Αβραάμ, του Ταρά, του Ναχόρ, του Σερούχ, του Ραγάβ, του Φάλεκ, του Εβερ, του Σαλά, του Κενάμ, του Αρφαξάδ, του Σημ, του Νόε, του Λάμεχ, του Ματουσαλά, του Ενόχ. to Yaret, to Malaleel, to Kinam, to Enos, to Sit, to Adam, to Teyu.